Ben kuruttu uçan kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Gel kuruttu uçan kargaşasını Seninle beklenen şafaktır şimdi Beton duvarlarda bir çiçek açar Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi Beton duvarlarda bir çiçek açar müjdesini Cihadla duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verir, alır Allah yolunda Bir Ammar, bir Yasir, bir Hamza gibi Hangi yöne baksam ufuk görür Toprağın altında yürür ordular Hangi yöne baksam ufuk görürüm Toprağın altında yürür ordular Bir yeni vakitler geldi diyorum İçimde sürekli ayak sesleri Bir yeni vakitler geldi diyorum içimde sürekli ayak sesleri Cihatla duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verir, şan alır Allah yolunda Bir Ammar, bir Yasir, bir Hamza gibi Yiğitler toplanın cihada doğru her yürek çağlasın bir Bedir gibi Yiğitler toplanın cihada doğru Her yürek çağlasın bir Bedir gibi Şehitlik mümine bir yeni doğuş Alnında sürekli secde gülleri Şehitlik ey secde gülleri Cihatla duyurur İslam sesini Bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi Can verir, şan alır Allah yolunda Bir Ammar, bir Yasir, bir Hamza gibi